манай католик шашны уламжлалын дагуу то намишлал намишлалын үлиграл яваадагчан а намишлал үлиграл гэдэг мөн а дочин хоног тийм ээ дочин хоног гэсэн тагтай тэгээд бит дочин хоногийн төрш а Есүс Христийн амилалтик бэлтэжэгэ буюу түүний ир баярик бэлтэжэн Rere Christ a milul e bitni itkel bichrel rosson baina, Teget dotch turch, bit im serran, a sante baierlik, uh, beltetjega. Harin namishlal u liral getekman bit ruf susek nodin ruft yamar tewe. Zofron namishlal bish time, en bolzugernek garchik Namishla ludiral un Nek bisai Elsan and bol Jesus Christin amilaltik time belter. Ir irbayerik Belter. Mongolchut unixan medetchan time yoron aliva bayerik belter uide yoron bit shintzuidik plus Mar avdak ez vel belek selt avdak time. time als on Timsanchilbein. de get zu sektan bit buran bis bas. Im seran rik bas. A uh, belter rerekte. A uh, shindel awa reregue. Hardin shin zur setgel. Avran suitet Shin zur setgel. A uh, belkeran suitete. Tim suilbeina. Nek du gerutak agolak. An bol Jesus Christin. A milaltin ibr. by rik belter timet bitunikoto bodor bolomste, dot shin ronoginturch, bet Jesus Christina Miraltik beltet chega. Hoyer dugart zwil juegecher, en bol, Jesus Christet oerombaer, time, dan ar dongoncha Jesus Christina idlik sanslo, teget bit a Johan, Peter, Jacob, narte adil bas, Jesus Christet erant, ja vran suite tonterrampt jauar. Bouyou, tuni ugik s'en sort, time, tont eur, bas tuni urchoruik medrer, time, tuni rutschadlik bas rulanawar. Im serrant zuilik urland bit, na la ulamschland, bas wilter polamchte. Teget, uh, na michlal, na michlalin uliralte rol bolte, nek chural zuil baga, bol ramgin chural, And bol Jesus Christet euron ber. Bouillou, tout ni gik s'en sort, tu tout ni en ral tegar s'en sort, bas tout ni medremchik bas euh, medrer, tu tout medrer, tout ni rutchadlik bas roulanawar. Tim serranzo il baga. lalin ou l'irlar ou l'amchlan bit bas, euh, bas rire recte, bol at shotgorin esrek temtser. Bouyou, mu mouche esrek temtser erekte. Im bas baga »« Tanar sain medet chantime, bitnis et dotor, a sain sana baga, harin nogotal bas, yahoe, sain bish sana bodol baidak shude, time, yahoe, heltgi. Sanabhagatime. Bitni Amam Dotor, Saint ukbaga Nogotal, Zarinda, budulek Shirun Ukbaga Shude. Tim Swilbein, un bol bitni montchanar time, Deget get command, yamar yamar nek mu zwilin esrek temtser. Ten gerburnit uslam stegar. Nen jelanguja gerbulin dotor time. A da taltzal baidik shude. Tim bolanj bain. Harin taltzal gedekman Ef neglit esrek jawak datchen time. Chambin bol ef nektel. bit neglintolo temtser rekte, harin uh, musa nabodolimo budulek ugin esrek temtser rekte. Del gerengue maigar uh, Hele Geregue, tan arunik samedetchan. Harin namishlal, namischlalin uliral getekmon, nek dugertan Jesus Christi namilatik beltger mon, royer gartan Jesus Christet oi romber, gourav gartan a yamarnek mumure tsuilin esrek, tenser, time. Teget endorchonok bi unik biluler bolomste. Harin unik biluler intult, bas mane katolik chachni ulamx la dindagu bas Gourvant sain zuilbaga. A yeurant Christin su secta na yuk uil te Yamar sain uil uh, ritekwe. Christin su secta. Santeno? Sanachbaino. Gourvant sairant zuilbaga. Na michlal ur te sairant zuilbaga. Sanachbaino. où l'homme chlala sir sentime. tafta taftachodor bi yuchi dikwe. Hmm? Salgal med samzov bas. Matzak bardak zov zov. Matzak bardak. Na mishlalin seheran zuil bol nek matzak barir. Hoyor du zuwe. Salgal med zam gedekman en bol time. Teget hoyor du gertan Gorav du Garten, glock, Oglok, Ogor, Bouyou, Boussat Rumust, Tuslach. Im Gourvant Sairant bain. Timé, Gourvant Sairant bain. »« Unik Bitki Martavre, Timé, en mané, Chachni Yozantil. Nek du Gertin matzak, Barir Yamarutak Tewe. Matzak, Barir. Rosenberg. bit Rosen sombol bit Tangerborni Rutschin Chadlik Rulan Awar Bolomste. Nanialangoya Basangarik Time ah, Tavdarodor bit Matsak Bartak. Yagad Gevel Terruit Jesus Christ Algal galmeder Nas Barson. Ushraz bit Tunte Negdech Tunte Nilch Bastunes Rutschadlik avtak. Teget, en bas garrik time, en taftak rotok, matzak bak ran zuite. Hoyer du gartan en bol zad bihral time. A zad getek rutak teo egexek, en bol tenger burni o gik sansor, ba ster ruit, zad ruit, tenger buran bit o gik sans tok chude. Teget zad bihral getek man, yar il tsar gesan utak te, tine. Bit bas, bibel, bibel, « Soudrik bas unschir bolom stetime, en bit en gerburni dou holog bas sensor bolom Yakoto Jakoto on odor tengerburon bidant o en bol mini haer teru tuni dou holo sensok tun. Tu no holo bo Jesus jésus Christin du holo sensok tun, time Na Michelal lin ou l'ichalte rolbolte, sulchin sairantzuil yuek icher, an bol o glock o gor rumust, tuslam chuzuler. Yuron bit time delgores yuma tak time, terruit bit a gerbulin retolo bototok, en enzov. Bi rair trotudine tolo yu aochwe time, yamar tzuil гэж бодож байна. Харин одоо гудамчинт явж байгаа хүмүүсийн төлөө би юу авахгүй нэн ялангуяа нэн ядуух хүмүүсийн төлөө би юу авахгүй нэг пичани мо нэг кундай мо тиймээ сусектан битний зурсаткал орган байран суйтэдэ буюу бусад хүмүүсийн төлөө үргэлж бодох хан суйтэдэ Tegetrirbebit, busat rumust, shinset kelesse, tu mets, tout cela ni bitni zursare bas, girelte bolchena. Teruid Jesus, tzavtsagan bolson, tu tuni rufsas, gambol son bas, tuni gegete bolson. Susektan bit bourrin, rirve bit, shinset kelesse busat rumust, tout salval, Bitni sur zetkel bas gegette bolchen. Bitni nur zare bas gerlte bolchena. ter teruit bitni antral, Jesus Christin antralte, niak holbolte baichena. Tim se rantzuil baina. Ta, dovshron relbel, na michlalin uniral getekman yamarutak teo gecher, Jesus Christin amilaltik belker, Jesus est euren ber, bas jamarnek mumuche zuilin ez rektem zer, bas gurvan ardiun nandin zuilik, time wilter bouyou, matzak barir, zalbirral, bas busat rumust, tuslam chuzuler. Reichtuzek ah, nude, tenger buchon bol zain, time, ah, Peter dongon Oh o etzan, Tani rajout bit sign baina. Ono oglo bit bat sign baina. timet bit gel oto sign baina. Bit enger burni ugik sansot bas shin metrem shikaf santime bas shin zorilo kaf santime. sin tu tuslam Tenger buran bol twilin sign, Tuni rajout bit sign bain. Ah, tuni sign sachan bas altnas iluunte baina. Tenger buran bol enerael chaer time odo mongolt monktu gru kruste baina time. Jarintuni nehael jaer, monktu gurgez ilu kruste baina. Tanar odo zain medetxan time, a gerbulin dotor jaer barko bol, time, amtral buda boltsena. Gerbolin dotor zain zerran barko bol, amtral huitan bain, time. Jarin bit zain энерэл хайрик тэнгэр бухнас унгуигер хулан авар боломжтой тэнгэр бухан биднахрас югуи марбай сугер битни сусак бришрел а битни салбирал тиме битни даткал салбирал сугер имот шухан сулик биднахрас хусачбай хайр тахандусэн долохонокт бит а Jesus Christin, tous l'âme de garde, homme de